Thea het, het hy doek oor sy kop gegooi. Elke keer wanneer Mooses met die Heere in die tent gaan praat het, het hy die doek afgehaald tot hij weer teruggekom het. Dan het hy alles aan die Israëlieten gerapporteer wat die Heere vir hom gesê het. Die Israëlieten het sy gezicht zien blink. Hij het daarom weer die doek oor sy kop gegooi totdat hij weer met die Heere gaan praat het.